Instants musicals en format de càpsules amb Rafael Corbí, el món de la música country, avui amb Daryl Dwayne Dot. I can see her lying back in her satin dress In a room where you do what you don't creeping round my back stairs. Gerald Dodd, així és conegut aquest artista, va néixer el 12 d'abril de 1964 a Dallas, a l'estat de Texas. Regularment, al principi de la seva carrera, va ser un artista convidat amb el club dels circuit de Texas, però posteriorment eh, va esdevenir intèrpret a Nashville, a Tennessee, on es va desplaçar. Aviat hi va trobar eh, treball com a guitarrista solista, com a vocalista d'acompanyament i també com a compositor. A Nashville hi va arribar l'any 1991, on va interpretar la guitarra per gent com Tracy Lawrence i Martina McBride. El 1996 va firmar el seu primer contracte discogràfic realitzant dos àlbums per Columbia Records en Nashville abans de tenir uns problemes de salut bastant greus que varen fer que haguessin d'abandonar el món de la música i passar-se gairebé dos anys de recuperació després d'una encefalitis viral. Després de recuperar-se l'any en 2000, Daryl Dot va tornar a la seva feina i va tornar a interpretar música al costat de gent com, per exemple, Tim McGraw i Faith Hill i va realitzar un tercer àlbum per Columbia Records el 2002. Després dos més per Dual Tone Records. Cinc àlbums d'estudi amb algun parell d'èxits importants, com per exemple alguna cançó que escoltarem ara mateix. El que repassem ara mateix de Daryl Dot no és la seva música original, sinó un àlbum que ens va portar a terme el 2000 2017, en el qual torna a interpretar, acompanyat de diversa gent, les seves millors cançons o els seus més grans èxits, que no és el mateix. Durant anys i abans de fer-se famós va formar una banda amb Bretta Beavers, ara mateix un dels millors compositors de Nashville, però també, com hem comentat, eh, treballant i portant les harmonies vocals per gent com Martina McBride, Randy Foster, George Dukas, o per exemple treballant a la banda de carretera de Tracy Lawrence i també escrivint alguna cançó, per exemple, amb l'àlbum de Tim McGraw, aquell All I Want. Va triomfar a les llistes amb cançons com aquella eh, que va escriure Tom T. Hall, anomenada That's How I Got to Memphis, i també ho va fer després amb el One Rides in Vegas. El 1998 va publicar el seu àlbum amb el seu mateix nom. Va ser nomenat millor nou vocalista de l'Acadèmia de Música Country aquell mateix any. I després va produir el seu més gran èxit a les llistes, una cançó anomenada Viderant. Ara escoltem That's How I Got to Memphis, nova versió amb Randy Foster. Foster. love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, then you'll go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. Amb aquest àlbum del 2017, el seu darrer àlbum conegut després dels 8 que havia publicat anteriorment, publicat per al petit segell independent Little Right Track el 21 d'abril de 2017 i anomenat Long Hard Ride. Es rodeja de gent fantàstica que l'ha acompanyat a través dels anys. Randy Rogers, Cody Johnson, Cody Jinks, William Clark Green, Wave Bowen, Tony LaRue, Matt Hiller, Randy Foster, Roger Krieger, and Kevin Fowler, and Bonnie Bishop, Larry Joe Taylor, Dave Pérez o Pat Green l'acompanyen. Acomidem aquest en repàs a la seva música després d'aquest eh, That's How I Got to Memphis del Let eh, Me Be Sundown, els eh, senzills de més èxit de la seva carrera amb aquest tema per al qual és el més recordat. Una cançó que portava el nom de A Vida Rent. En aquest cas es rodeja amb la companyia uh, Daryl Dodge de Randy Rogers. Of our last fight And I could hold my tongue and hold on to the one I should have never let go. Then I wouldn't have to know everything about the downpour, that emotional uproar. you let it come to a bitter end. clouds of downpour, unemotional uproar, brought on by don't love you anymore, followed by a slamming door. I'm glad you asked, cause I know more about that than I want to.